Akbar. Etiqad olunub, sonra axtarılmır. Birinci axtarılır, sonra nə olur? Etiqad olunur. Yəni, sən birinci Allah tala Quran kəndə buyurur ki, Fəələm ənəhu lə iləh illallah. Birinci bil. Yəni, bilməmiş insan etiqad eləyə bilərmi? Əgər deyirsə ki, çünki e, bu yaxınlarda da e, toyda bir qardaşın biri durdu dedi ki, biz etiqad eləyirik, sonra eləyirik, sonra axtarıq. Əgər bugün biz deyək ki, eytiqad eləyək. Yaxşı, necə eytiqad eləyək? Allah sağlı, Allah talı ərşəd yoxsa e, torpağın üstündədir. Hansını eytiqad eləyək? Əgər desək ki, birinci etiqad eləməliyik, onda birinci etiqad eləyək, sonra dəlil axtaraq. Və ya da ki, etiqad eləyək Allah spontan göz var, sonra dəlil axtaraq. Bu əhl-i sünnənin üslubudur. Bu bidətçilərin üslubudur. Bu bidətçilərin üslubudur ki, onlar birinci etiqad eləyirlər, sonra inirlər. Sonra dəllər axtarırlar. Çünki baxsa gözə əsma sifətdə təhrif olunmuş firqələr, istər müşəbbihələr olsun, istər digərlər olsun, onlar hər hansısa bir məsələni, yəni ispat eləməkdən yayınıb e, və digər məsələləri etiqat edirlər ki, tək ispat olmasın, ispat eləsəydilər, deyəcəkdi ki, kimi hansısa bir məxluqata oxşayır. Və o təşbihdən qaçmaqdan ötürü həqiqəti olduğu kimi neynədilər? Etiqat eləmədilər. Və həqiqəti də olduğu kimi etiqat eləmədiklərindən digər e, vəsifində etiqat elədikləri görə də artıq da zəalətə də bölündülər, təfriqəyə də parçalandılar. Və eyni zamanda əhlüsünlə də etiqat məsələləri birinci etiqat olunub, sonra axtarılmır. Birinci dəlillər axtarılır, toplanılır, sonra nə olur? Sonra etiqat olunur. Çünki etiqat məsələləri dəlilsiz, sübutsuz etiqat oluna bilməz xüsusən də ə, e, ibadət məsələlərində, xüsusən də ad və sədə digər, yəni usul etiqad məsələləri var ki, yəni bu çox xata bir fikirdir ki, birinci etiqad eləyək, sonra neyniyək? Sonra yəni axtaraq. Əgər məqsəd, yəni insanın ə, e, şəxsiyyətində etiqaddan gelirsə söhbət, bəli, onda o insanın şəxsiyyətinin əslinə qayıdır məsələ. Əgər tam bir desək ki, yox, biz birinci bu insan haqqında etiqad ediriksə, onda məsələ ona qayıdır, o insanın əslinə qayıdır. Əgər sən tutam ki, yaşayırsan, məsəl üçün, e, Məkkə və yaxud da Mədnədə, Məkkə Mədinə bugünkü gündə nisbətən, digər dövlətə nisbətən, yəni şəriət dövləti, İslam dövlətidir. Əgər orada sən gedib hansısa bir dükandan ət alırsansa, sən soruşacaqsanmı ki, bu bismillə deyilib, deyilməyib, harada kəsilib, kim kəsib, saqqalı var idi, yox idi, boyunda, boyunda, e, boyunda göz mıncıq var idi, yoxsa belə şeylər soruşsan, soruşmusan. Bəlkə də o, bəlkə onu kəsən siz namaz da qılmır. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər. Bəlkə də Allah bilir, bəlkə də Rafizi də e, tovri elib, nəyəsə alladıb, qış elib, gəlib girib dövlətə pul qazanır. Ola bilər, ola bilməz. Axtarılıb soruşulmur ki, yox, nəyə qaydılır? Həmən dövlətin əslinə. İslam dövləti, yox, İslam dövləti deyil. Əgər, məsələn, sən e, bunu misal eləsən, tutam ki, başqa bir kafir dövlət, tam getdin Fransaya, İngiltərə, hansı ki, əslən, əslən kafir dövlətdir. Ancaq baxmayaraq ki, orada da müsəlmanlar nədir? Milyonlarla müsəlmanlar var. Əgər sən getsən oradan hər hansısa bir ət alsan və yaxud da ki, yəni ət məhsulla bağlı bir nəsə alsan, bəli, sənin orada soruşmağı nədir? Caizdir. Niyə görə? Çünki əslən o dövlət hətta namaz qılanların sayı Azərbaycanın çox olsa da belə, dövlət dövlətlə nə sayılır? Kafir dövlət sayılır. Sən orada, əşi, burada 5 milyon adam namaz qılır gedib mən oradan ət alım, heç nə deməyim, belə şey mümkün şey deyil. Sən nə eləməlisən? Soruşmalısan, axtarmalısan. Niyə ki, çünki dövlətin əslinədir, Nasranın dövləti. Ancaq e, bu da insanların şəxsi məsələsini, yəni şəxsiyyətinə qayıdır, onun şəxsiyyəti. Ancaq bugünkü gündə isə bizdə yaşayan, yəni özünü müsəlman hesab edir. Çünki Azərbaycan deyəndə o deməkdə kökə müsəlman olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşlığıdır. Onun tərkibində Rus var, Ukraynalı var, nemesi var, xaxolu var, nə bilim, e, onun təkimdə yahudisi var, nasranisi var, ateisti var, rafizi və digər, digər mi? Var yoxsa yoxdur? Onlar hansı bir millətin altındadır. Amma biz o insandan söhbət edirik hansı ki, özü müsəlman sayır. Yəni, onun özü özlüyündə özünü təsbit eləyən, səhi eləyən İslamdan əlaməti var. Müəyyən bir əməl, fərqi yoxdur. Ya Ramazan, Ramazan oruç tutması, ya həcə gedəndə namaz qılması və ya hər hansısa bir əməl və ya da ki, sünnət olunması və ya da çünki o e, Yahudi, yəni düz Yahudilikdə də var sünnət olunması. Ancaq o insan özünü Yahudi kimi əməl edib, yoxsa müsəlman kimi? Müsəlman kimi. Yəni o əgər özü müsəlman sahibsə, müsəlman ə, e, adətinə uyğun özünü sünnət elətdiribsə və yaxud da ki, müsəlman sahib ki, kəbin eləyir, kəstirir. Deməli, o həmən əməlləri İslamdan sayır. Ona görə ki, özünü müsəlman sayır. Ancaq biz buyunduraq iddiam eləyir ki, o özünü saysa da, nə saysa da, o müsəlman sayılmır. Yəni, o sənin mənim nəzərimdə ola bilər. Ancaq şəriyyətin nəzərində özünü müsəlman saysa və hüccət qalxmamış, hətta hər hansısa bir əməli dindən görürsə, bu o ilə dindən də çıxmır. Əgər tutam ki, e, bir insan arağın, içkinin haram olduğunu bilmir. Elə bilir ki, dinləndir. Və onu da içir halaldasa, təkvir olunur, olunmur. Olunmur. Hətta halal görsə də belə. Niyə görə? Çünki onun əslən haram olduğunu bilmir. O bilmir ki, o İslamda nədir? İtiqat məsələdə. Halaldır, aydındır. Və bu cür məsələlərdə hökmən yəni, diqqətli olmaq lazım və bu məsələlər də hamısı qayıdır İslamın e, e həqiqətliyinə. Yəni, bu cür məsələlər birdən-birə yəni, yuxarı mərtəbələrdən deyil, aşağı mərhələrdən öyrənə-öyrənə gəlir. Yəni, Tovfid və İslam, tovfidin həqiqəti, İslamın həqiqəti, küfür, küfrün həqiqəti, nifaq və və digər-digər e, fasiqlik, zülm və, və s. bu cür mərhələ mərhələ öyrənə-öyrənə gəlir. Ancaq insan atsın, e, İslama təzə gəlib, üzündən Quran oxuya bilmir, atsın müasir alimlərin fətvasını və başlasın onlardan hökmən fətva verməyə. Oxusun üçün, filanca şirk edir, kafirliyə görə Şeyx Fozan dedi, Şeyx İmbaz dedi. Bəli, o e, fətva yerli yerindədir. Heç bir problem yoxdur. Ancaq biz nəzərə alsaq ki, o şeyxlər həmən o sual soruşanların müqabilində, sualın cavabında dəyişikliklər var məsələsini biz təsdiq eləsək, görərik ki, biz neyini yanılırıq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən 3 sahabə eyni sual soruşur. Ən əfzələ mən hansıdır? Hamısı eyni cavab mı alır? Yox. Hər insan öz halına uyğun nədir? cavab alır. Əgər biz bir məsələnin təfsilatsız, zatsız, bir tərəfli tətbiqinə can atırıqsa, onda alimlərin bu iki gündə e, 100 tomlarla fətva kitabına ehtiyac var yoxsa yoxdur? Ehtiyac yoxdur. Əgər o cür insanların halları, məkan, zaman, onların durumları nəzərə alınmırsa, onda bizə heç bir alim lazım deyil. Çünki bütün halal haram hardadır? Quranda. Heç halal hamısı Qurandadır. Araşdıra görə Quranda nə olar, nə olmaz? 25-30 dənə cəmi şeydir. 10-15-i olar, 10-15-i olmaz. Bu da hamısı, əgər hamısı bir sualı müqamda bir cavabsa, deməli 30 məsələ neçə dənə cavab olmalıdır? 30 dənə. Bəs niyə görə 100 minlərlə fətvalar var? Hətta bir alimin bir eyni sual müqabilində bir neçə onlarla, onlardan da daha çox fətvalar var. Niyə görə? Çünki insanın halından halına. Elə insan var ki, tutam ki, İslam diyarında yaşayır, İslam dövlətində yaşayır, İslam qanunları olan diyarda yaşayır, İslam qanunları tətbiq olan diyarda yaşayır, İslam balacalıqdan öyrədilən diyarda yaşayır, O insan məktəbdə 5 üstəgəl 5 ilə yanaşı tovhidin üç qismini öyrənir. O insan 6 bölünsün 3 ilə yanaşı şirk olan əməllər öyrənir. Küfür, tağul və digər əməllər öyrənir. O insanla bizim körpəlikdən, uşağa, balacaqdan söyüş edən valideynin tərbiyəsi eynidir? Yoxsa onun dini təhsili eynidir? Əlbəttə ki, eynidir. Və belə bir məsələ də aydın məsələdir ki, əgər bir suala bir cavab olsaydı, müqabilində olsaydı, onda yüz minlərlə sual cavaba ehtiyac olmazdı. Bax, bugün baxın, Şeyh Hüseymin Rahmanlanın 30-35 arasında fətavası, cildi var, sual-cavab. İyunbazda ondan çox, Ləznənin ondan çox, Kuveytin Ləznəsinin ondan çox. Misrin ləzzəsini, yəni hansı dövlətdə istəyirsən, İslam dövlətlərində o alimlərin nəyi var? Sual cavabları var. Yəni üst-üstə, yəni arxa-arxaya onları düşsən, hardasa gəlib bəlkə bir 15-20 metr uzunluğu keçəcək. Deməli, bütün bunlar hamısı bəli insanların, e, necə deyərlər, e, halını nəzərə alıb onların e, dini durumların, dini bilgilərin, dini e, məsələləri özlərinə dərk eləmə hallarını nəzərə alıb, bəli o cür sual-cavablar o cür müqabildə yazılır. Necə ki, məsələn bu gün desək biz kafir, yəni kafir deyiləndə bir dənə mi kafir nəzərdə tutulur? <coughs> Yox. Bəlkə kimsə onu bir kafir tanıyırsa, biz heç nə demirik. Amma kafir özünün qismləri var, yoxsa yoxdur? Kafir var, əslən kitabı var. Kafir var, əslən kitabı yoxdur. Kafir var, onun kitabının şübhəlidir, var yoxsa yoxdur. Kafir var, döyüşür. Kafir var, zimməlidir. Kafir var, əsirdir. Kafir var, qonşundur. Kafir, kafir, hamısı kafirlərdir. Ancaq bir adın altındadır. O da kafir, qutar getdi. Eyni eldə müsəlman. Müsəlman deyəndə də müsəlman. Onun da altında bəli bütün təfsilatları var. Bütün təfsilatlar var. Yəni, bütün müsəlmanlar hamısı eyni adının altındadırlarmı? Xeyr. O müsəlmanların deməli, e, dini bilgilərə görə, imanlarına görə, əməllərə görə bəli təfriqəyə bölünür. Müsəlman var, üç zülümdən ikisini cəm elib özündə, müsəlman var, üç zülümdən birini cəm elib özündə, müsəlman var, asidir, fasiqdir, müsəlman var, nə bilim, e, xataları çoxdur, müsəlman var, yalancıdır, münafiqin alamətdə və, və s. Hamısı müsəlmandan cəmlənir, cəmlənmir. Deməli cəmlənir. Bütün bunların hamısı bu təfsilatlar çoxdur. Bütün bu təfsilatların hamısının bircə cavabı var ki, insan əqidə məsələlərini fətvalardan deyil, məhz fundamentdən, e, usuldan Yəni, e, bünövrədən öyrənməyə çalışmalı. O da ki, ilkin mərhələdə tovfid, tovfidin növləri, tovfidin qismləri, həqiqi tovfid, həqiqi İslam, İslam və, və s. bunları öyrənər, öyrənər, mərhələ, mərhələ, yəni qalxmalı ki, hətta e, o cür fətvalar, o birdən-birə eşidəndə şübhəyə düşməsin ki, a, flankəç bizə bunu demir, flankəç bunu demir. Bəli, o qədər fətvalar var ki, çoxu bilmir. Çünki o cür fətvaların bilinməsi yeni insanlara böyük bir fitnə açır. Əgər baxın görün bugünkü gündə kimlərsə ixtilaf nədir anlayışı yoxdur. İxtilaf e, bəzi düz usul məsələndə yox, bir neçə e, furu məsələndə etiqadda da ola bilər. Etiq e, fikri məsələdə ola bilər, usulda ola bilər, tarixdə ola bilər, hədisdə ola bilər, lüğətdə ola bilər, təfsirdə var yoxsa yoxdur. Əgər bu insan ixtilafdan anlayışı yoxdur və birdə Quranı düzgün düzgün oxuya bilmir, yəni özünə vacib olan əməllər bilmir. Birdən-birə gəl ona dinən ki, alimlər namazın tərkində iki nə rəy deyir. Biri kafirdir, biri kafir deyil və müasir alimlər deyir ki, namazını tərk edən kafirdir. Bu insan nə başa düşəcək oradan? Deməli, bunun atası, bunun batısı, qardaşı, qohumları kim sayılır? kafir qutardı getdi. O insan onlara bundan sonra mülamini göstərib, rəhmət göstərib, dəvət eləyər? Yox. Öldürəndən asını necə deyirlər, çubuqla götürüb bastıracaq, təpin atıb bastıracaq. Niyə görə? Çünki bu insana ondan qabaq İslamını öyrənməyə lazım idi. Həqiqi İslam nədir? Həqiqi İslam səndə nə tələb edir? Sənin İslam çərçivəsində boynuma düşən vəzifə nədir? onları öyrənməmiş birdən-birə həmən fətvalar, həmən ixtilaflı məsələnin öyrədilməsi o insan üçün xeyir deyil. Nədir? Şərdir. Şərdir ki, onu aparır, neyniyir? Fəsələ aparıb çağırır. Və biz də Allah Osman dua ki, Allah Osman bizi haqqı haqq kimi göstərsin və haqqı ittiba ilə bizə nəsib eləsin və batil bizə batil kimi göstərsin və batildən çəkimi Allah Osman bizə yəni müvəffəq eləsin. Və biz e, qeyd etdiyimiz